Awit, Kabanata 7 O Yahweh, aking Diyos, sa iyo ako lumalapit. Iligtas mo ako sa mga taong sa akin tumutugis. Kundi sila'y parang leon na lalapa sa akin. Kung walang magliligtas, ako nga ay papatayin. O Yahweh, aking Diyos, kung ako may nagkasala at kung aking mga kamay ay puminsala sa iba. Kung ako ay naging taksil sa tapat kong kaibigan, kung ako po'y naminsala o nang api ng kaaway, payag akong hulihin, patayin kung kailangan, iwan akong walang buhay at sa lupay mahandusay. O Yahweh, bumangon ka, puksain mo ang kaaway ako'y iyong ipagtanggol sa malupit nilang kamay. Gumising ka't gipin mo, ako ngayon ay tulungan dahil ang hangad mo'y maghari ang katarungan. Tipunin mo sa iyong piling ang lahat ng mga bansa at mula sa trono sa kaitaasan, ikaw yawe ang mamahala. Sa lahat ng mga bayan, ikaw ang hukom na dakila humatol ka sa panig ko sapagkat ako'y taong tapat. Ikaw ay isang Diyos na matuwid, batid mo ang aming damdamin at pag-iisip. Supuin mo ang gawain ng masasama at ang mabubuti bigyan mo ng gantimpala. Ang Diyos ang aking sanggalang. Inililigtas niya ang may pusong makatarungan. Ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Kung di sila magbabago sa masasama nilang gawa, ang tabak ng Diyos ay kanyang ihahasa, pati ang kanyang pana ay kanyang iahanda. Mga pamatay na sandata ay kanyang itatakda, kanya ring iuumang ang mga palasong nagbabaga Pagmasdan mo ang masama sa baluktot niyang isip. Ipinaglilihi niya ang kalokohan at ipinanganganak niya ang kasamaan. Humuhukay ng patibong para sa ibang tao, subalit siya rin mismo ang nahuhulog dito. Siya rin ang may gawa sa parusang tinatanggap. Sa sariling karahasan, siya ngayoy naghihirap. Pasasalamatan ko si Yahweh sa kanyang katarungan, aawitan ko ng papuri ang kataas-taasan niyang ngalan.